ni jambo lazima katika dini yetu hii ya Kiislamu basi imekuwa ni jambo muhimu sana la, la kuliweka kipao la kulipa kipao mbele na kulitilia umuhimu katika dini yetu hii na ikiwa kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo la lazima katika dini kutokana na, na, na, na hali yake hii insha Allah taala katika wakati huu baada al-asr tutakuwa wenye kuzungumzia alamatu mahabbati rasulillah sallallahu alayhi wasallam alama za kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam alamatu mahabbati rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndugu zangu katika imani jambo la kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam au haya mapenzi hii ni amal yutakarabu biha ila Allah ni katika matendo ambayo kwamba waja wajikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na haya mapenzi ni amalun qalbiyyin i'tiqadi تظهر آثاره ودلائله في سلوك الإنسان وأفعاله kuwa ni tendo miongoni mwa matendo ambayo kwamba watu wajikurubisha nayo kwa Allah lakini ni matendo ya moyoni na ya kiitikadi na inadhihirika alama zake na athari zake katika yale katika ule mwenendo wa yule mtu ambaye kwamba anadai mapendo yale au mapenzi yale kwa mtu akidai mapenzi kwa mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam hatuwezi kumjua sisi kwa kumwangalia usoni lakini tutajua sisi kweli na mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana na ule mwenendo wake na maana vitendo vyake ndio vitatuthibitishia sisi huyu mtu ampenda mtume sallallahu alaihi wasallam lakini akiwa yeye anasema anampenda mtume halafu vitendo vyake haviashirii kumpenda mtume sisi tutahukumu huyu mtu ni maneno ambayo kwamba anatamka katika ulimi wake na hayana ukweli ndani yake maneno haya Asa ikiwa leo hii katika zama zetu hizi <clears throat> kila mmoja wetu anadai ya kwamba ampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili hiyo sasa tutaangalia hizi alama ambazo kwamba zinampelekea mtu au inathibitisha ya kuwa huyu mtu anayedai haya ni kweli ampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam tumesema ni wajibu, ni jambo la wajibu na juu ya hilo kuna ayati ambazo kwamba zinaonyesha hilo na kuna ahadithi vile vile ambazo kwamba zinaonyesha juu ya kuonyesha wajibu wa kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo kwamba ameisimulia imam rawahu au ذكر هذا الحديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام akisema ya kwamba كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال فقال عمر والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر فانه الان والله انت الان احب الي من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان يا عمر هي حديثي يونيشا واجب وكمبنا متوم صلى الله عليه وسلم حديثي هي نكوا متوم صلى الله عليه وسلم walikuwa pamoja na masahaba na akiwa amemshika mkono wake anashika mkono wa Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu خلفابيلي katika makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemshika mkono na Omari akasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ewe mjumbe wa Allah mimi nakupenda wewe zaidi kuliko kitu, kuliko vitu vyote isipokuwa nafsi yangu tu bimaana nafsi yake ipenda zaidi kuliko nani kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumzia yale ya ukweli kabisa kutoka nafsini wake kuwa mimi nakupenda wewe hakuna chochote ambacho kwamba nakipenda zaidi isipokuwa wewe lakini nafsi yangu mmeitanguliza kuliko wewe baada ya kusikia maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hapana ya Umar haiwezi kuwa hivyo bimaana huwezi kuwa imani yako imekamilika na hapa na yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mikononi mwake kuwa hautokuwa imani yako imekamilika mpaka iwe mimi wanipende zaidi kuliko hiyo nafsi yako Umar akasema na hapa na Allah wewe sasa hivi nakupenda zaidi kuliko nafsi yangu Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sasa hivi kuwa hapo sasa umefikia kipao kile kiwango mchukua matakikana na ya kuonyesha kwamba nafsi yake mtu imani yake haiwezi kukamilika mpaka awe anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko chengine chochote ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Anas alladhi akhrajahu al-Imam Muslim ya kuwa Anas radhiyallahu anhu anasema kuwa amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in kwa mtume amesema ya kwamba hatoamini mmoja wenu bimaana haitokamilike imani ya mmoja wenu hatta akuna ahabba ilayhi mpaka mimi niwe ki, na, ana, mpaka mimi niwe napendeza zaidi kwake au ni mtu ambaye kwamba ampenda zaidi kwake kuliko watoto wake kuliko mtoto wake wa walidihi na wazazi wake vile vile wanasi ajma'in na watu wote hapo itakuwa imani mmoja wenu imekamilika ni kuwa sharti ya kuwa imani yako ikamilike ni kule kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko nafsi yako au kile chochote ambacho kama ukiona hicho thamani hapa duniani kiwe iwe mtume sallallahu alaihi wasallam ni yuko juu ya, ya vyote hivyo bali mpaka nafsi yako ndio tukasema ya maashara muslimun kuwa mahabbatu rasulillah amrun wajib ni jambo la lazima kwa sababu imefungamanishwa na kutimia imani ya mmoja wetu na katika hizi alama tutataja tu miongoni mwa alama ambazo kwamba alama hizi zitatujulisha sisi juu ya yule mtu ambaye kwamba anadai kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu kwa sababu si kila ambaye kwamba atadai kitu itakuwa ni mkweli katika maneno yake ndio Allah akawakemea watu kama wale ambao kwamba nazungumza ambao kwamba hawayafanyi lima taquluna lima, lima taqulun ma la taf'alun kabura maktan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun ubaya ulioje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema yale ambayo kwamba hamuyafanyi na maana kuna wanaosema wanadai mapenzi ya mtume lakini sio kweli ni kinyume na wanavyosema na haya yatatuthibitishia sisi nani ambayo kwamba na mapenzi ya kweli hizi ni miongoni mwa alama ambazo kwamba tutazitaja katika muda huu mchache ambazo kwamba zinaashiria kwa yule ambaye kwamba anadai kumpenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alama ya kwanza ambayo kwamba yaonyesha mapenzi ya kweli yanayotamka katika mdomo wa mtu ambaye kwamba anasema mpenda Mtume, adamu raf'i saut fawqa sautihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kuto kuinua mtu sauti yake juu ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam na juu ya hili qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كنوا صوتي جوا صوتي متوم صلى الله عليه وسلم ilishuka aya hii kuwafundisha adabu masahaba ridwanullahi alaihim ya kuwa waliambiwa ya kwamba enyi mlioamini msiinue sauti yenu juu ya sauti ya nani juu ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wala msiweke wazi kauli zenu juu ya kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile mnavyozungumza baina yenu majibishano mnajibishana baina yenu msifanye hivyo kwa nani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hizi ni adabu ambazo kwamba walikuwa wanafunzwa masahaba ridwanullah alaihim kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na haya yote wameambiwa na wakafundishwa adabu hizi lakini lau kama mtu ataendelea ni ipi jaza yake juu ya hilo Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwani mkifanya hivyo ni njia kubwa ambayo kama inapelekea antahbata a'malukum wa antum la tash'urun yakaporomoka matendo yenu hali ya kuwa nyinyi hamujui ina maana kule mtu kuinua sauti yake juu ya juu ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika asbabu ambazo kwamba zinapelekea kuonyesha mtu huyu anaweza kunini kuporomosha matendo yake katika hali ambayo kwamba yeye hajui antahbatu amalukum yakaporomoka matendo yenu katika hali ambayo kwamba msijue msio msiojua na maana jambo la kuwa mtu anaenda juu ya sauti ya mtume au akawa mwenye kujibishana naye katika hali ambayo kwamba kama anapojibishana baina yao wao basi hii ni katika asbabu ya kuporomoka matendo yake mtu aliyotenda matendo ya khair sasa ikiwa ni hivyo basi juu ya juu ya Muislamu kuchunga na kuwa na adabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa sasa Mtume amekufa ni uwe na adabu na sunna zake uwe na adabu na kauli yake ambayo kwamba imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam usiambue Mtume asema hivi wewe ukasema lakini lakini lakini hapo utakuonyesha adabu na matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ina maana atakayekuja akasema ya kwamba yeye ampenda mtume sallallahu alaihi wasallam halafu sisi tukamwambia mtume anasema hivi halafu akasema lakini lakini lakini hii ishara tosha inatuonyesha kwamba mtu huyu hana mapenzi na mtume sallallahu alaihi wasallam lau kama angalikuwa na mapenzi basi angefanya kunyenyekea na kufuata ile kauli ya mtume na asifanye majibishano kwa sababu tayari tushakataza kuinua kauli hiyo kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasa hii ni alama miongoni mwa alama ambayo kwamba yatuthibitishia kwamba yule mtu atakayedai mapenzi ya Mtume halafu akenda kinyume na kauli yake, basi mtu huyu tayari hana mapenzi hayo. <clears throat> na juu ya hili hii aya ilishuka wakati wa masahaba radhiallahu alaihim vipi ilikuwa kutabikisha kwao kufanyia kazi aya kama hizi an سائب بن زيد بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فظننت فنظرت إليه فإذا عمر, بالخ... فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال ما أنتما من أنتما أو من من أين أنتما قال من أهل الطائف قال رضي الله عنه لو كنتما من أهل المدينة أو من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه يقوى sahaba akielezea kwamba walikuwa pamoja na nani pamoja na mtu alikuwa msikitini kuntu qa'iman fil masjid nilikuwa nimesimama msikitini mimi kuna mtu akanigonga katika bega fahasabani rajulun akanigonga mtu mimi katika bega au katika sehemu yote katika mwili wake akaangalia baada ya kuangalia kumbe ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akamwambia nenda ukanitie wale vijana vijana wawili ambao kwamba walikuwa katika msikiti akasema huyu mpokezi wa hadithi ya kwamba nikamletea wale vijana wawili baada ya kuja Umar radhiallahu anhu akauliza wa vijana mtokea wapi ni nani nyinyi au mnatokea wapi nyinyi ni shaku rawi ni shaka ya rawi ima alisema hivi au hivi ni shaka ya rawi akitatizika katika maneno mawili ima alisema ya kwamba ni nani nyinyi au mwatokea wapi nyinyi na wale vijana baada ya kuulizwa hivyo wakasema sisi tunatokea Taif na maana si watu wa Madina ni watu kutokea wapi Taif akasema Umar radhiyallahu anhu lau nyinyi mungalikuwa ni watu wa huu mji bimaana mji wa Madina la auja'atukuma ningekupigeni viboko ningekupigeni viboko sababu nini ya kupiga viboko wao akasema hapa tarfa'ani aswatakuma fi masjidi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hivi nyinyi mwainua sauti zenu katika msikiti msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuonyesha heshima na msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye hali ya kuwa nini ameshakufa tayari sasa hii ni kuonyesha namna gani ulikuwa na ihtiram ya mtume sallallahu alaihi wasallam huu ni wa juu ya adabu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam haya ndio ilikuwa kutabukisha kwao masahaba ridwanullahi alaihim na maana leo hii mtu akitujia akidai mapenzi ya mtume halafu akawa hana adabu na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam na makatazo yake na maamrisho yake hii dalili tosha ya kuonyesha huyu mtu hana mapenzi ya kweli na mtume sallallahu alaihi wasallam na katika alama miongoni mwa alama zinazothibitisha ya mapenzi ya mtume sala mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam adhabu anhu wa an sunnatihi adafu anhu yani kumtetea na kumkinga mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile na kukinga na kutetea sunna yake hizi ni katika alama miongoni mwa alama zinazoonyesha huyu mtu ana mapenzi kweli na mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa yeye ni mwenye kumkingia mtume na mwenye kumlinda mtume na vile vile sunna yake pia ni mwenye kuilinda na kuitetea hii ni alama kubwa sana ya kuonyesha huyu mtu ana mapenzi na mtume sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala anasema lilfuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun Allah akitusimulia juu ya wale muhajirini waliotolewa katika mji wao asema na wale mafukara muhajirini watu wa maka hawa waliotolewa katika miji yao lakini kule kutolewa kwao wote wanafanya nini yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wakitafuta fadla za Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake wakaridhika na lile kutolewa katika miji yao na wakaacha vitu vyao lakini wakitafuta nini radhi za Allah subhanahu wa ta'ala lakini katika sifa zao hawa waliosifiwa katika hii sura al-hashr ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wayansuruna Allah wa rasulahu katika sifa zao wao wanamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala na mjumbe wake mjumbe wake nani mtume wetu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam hizi ni katika sifa zao hawa lakini huwa hii ni katika sifa yao Allah akawaita nani hawa watu kama hawa akasema ulaika humus sadiqun hao ndio wa kweli katika kauli zao Ibn Kathir rahimahullah akisema ya kwamba yani kuwa wao hawa watu wameitwa kuwa ni wa kweli wamesadikisha kauli zao biafalihim kuwa wamesadikisha yale wanayozungumza kwa matendo yao si mpenda mtume lakini haikutolesha haikufikia hapo kwa kuzungumza kwa maneno lakini wakamnusuru pia ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuwa hao ndio wa kweli katika yale ambayo kwamba wanafanya nini wanayazungumza na kuyadai lakini sio ikiwa wewe wadai mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam halafu aje mtu afanyia istihza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam mbele yako hauna upati upati hupati yoyote yani upati zile hisia yoyote ni upati halafu bado wasema unamdai mtume unampenda mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna ukweli ndio kauli yako hii kwa sababu lao kama ungekuwa unampenda mtume ungemnusuru lakini kuonyesha kuhuna mapenzi ya kweli au mapenzi yako ni madai ambayo kwamba hajafikia upeo wake ukawa huna hisia yoyote juu ya yale ambayo kwamba unadai au yale ambayo kwamba yanazungumzwa juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu katika imani ina maana hii ni katika alama miongoni mwa alama za kumpenda mtume au juu ya kuthibitisha kuwa huyu mtu ampenda mtume kweli kule kumnusuru yeye mtume na vile vile kunusuru sunna yake sallallahu alayhi wasallam kuwa hii ni ishara miongoni mwa alama yaonyesha kwamba inaonyesha inayoonyesha ya kuwa mtu huyo anadai anadai ni ya kweli na katika alama miongoni mwa alama ambazo kwamba zinathibitisha upendo wa mtume au kuwa mtu huyo anadai mambo haya anadai mapenzi hayo ni ya kweli ni tasdiquhu fima akhbara tasdiquhu fima akhbara kusadikisha yale ambayo kwamba ameyasema mtume sallallahu alaihi wasallam mtu atakayedai ya kuwa mpenda mtume sallallahu alaihi wasallam halafu asiyo mwenye kusadikisha yale ambayo kwamba ameyasema mtume hii ni dalili miongoni mwa dalili ya kuonyesha mtu huyu hana mapenzi na mtume sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu katika imani mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza mengi katika ambayo kwamba ameyazungumza kuna yale ambayo kwamba ameyazungumza yakawa katika akili ya mwanadamu hakuna yoyote ambaye kwamba atakuwa na upeo wa kufikia yale katika ambayo kwamba anazungumza Mtume الله عليه وسلم ya kuwa mmoja wetu lau kama atatoka katika kaburi ataekeshwa kitako na ataulizwa maswala matatu lau kama utafikiria kwa akili yako miaka yote miaka kwenda miaka kurudi hautokubali akili haitokubali jambo hilo Vipi mtu tushamfukia, tushamwagia dongo alafu atakwa chini kule ndani? Ni jambo ambalo kwamba lau kama utapima kwa akili yako utasema jambo hili haliwezekani. Lakini maadama limethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yako wewe kusadikisha na kutokuwa na shaka. Na hapa itaonyesha kweli mapenzi yako wewe juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ina maana haya yote usadikishe ya kuwa haya ni ya kweli. Mmoja wenu leo akiwa anakunywa kitu cha maji maji basi akiingia nzi basi amzamishe mtume anasema akiingia mzi amzamishe wote ndani halafu amtoe akatoa sababu ilikuwa tosheleza kusema hivyo na watu watabikishe kama kweli mpenda kweli lakini akatoa sababu ya kwamba vipi bawa lake moja kuna maradhi maradhi hayo tiba yake liko katika bawa jingine na maana wewe kama kweli unamsadikisha mtume basi wafaa ufanye hivyo hasa mtu tukisema amsadikisha mtume alafu kitendo kitokea tukio kama hilo asema uchafu au haiwezekani jambo kama hili huu ni uchafu utasababisha maradhi kwa hiyo una mapenzi ya mtume kweli una mapenzi ya mtume kweli wewe hapa bila shaka inaonyesha kuna kuna halal kuna upungufu na kuna dosari katika madai yako hayo lakini lau kama kweli unasadikisha aliyozungumza mtume sallallahu alaihi wasallam utakuwa mwenye kutabikisha juu hayo na maana tasdiquhu fima akhbara kusadikisha katika yale ambayo kwamba mtume ametolea habari ni katika alama miongoni mwa alama zinazothibitisha mapenzi yako wewe kwa mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kwamba sisi tunajua ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa mwenye kutamka kwa matamanio yake Allah subhanahu wa ta'ala asema haikuwa anazungumza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa matamanio yake isipokuwa ni wahi ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamfungulia illa wahyun yuha isipokuwa wahi ambao kwamba anafunguliwa mtume sallallahu alaihi wasallam ina maana haya yote ni katika vitu ambavyo kwamba vinampelekea mtu awe kuwa awe asiwe na shaka katika yale ambayo kwamba ametolea habari mtume sallallahu alayhi wasallam hii ni alama ya tatu miongoni mwa alama zinazoonyesha uthibitisho wa madai ya kuwa mtu ampenda mtume sallallahu alayhi wasallam tumeambiwa tutumie dakika au tunataka kutumia katika kalima yetu hii dakika 30 tutafanya hii alama ambayo kama tutaizungumzia sasa hivi ni alama ya mwisho miongoni mwa alama tutazungumza tutazungumza katika muhadhara wetu huu au katika kalima yetu hii na hii ni alama moja ambayo kwamba tutajaribu kuizungumza kwa, kwa, kwa upana zaidi nayo ni muhimu zaidi sana ni muhimu sana nayo alama hii ya nne katika hizi alama tulizozungumza ittiba'uhu wa ta'atuhu sallallahu alayhi wasallam ittiba'uhu kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam wa ta'atuhu na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika alama moja kubwa sana inaonyesha yule anayedai mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa kweli kwa yale ambayo kwamba anayadai alama hii maashara almuslimun kuwa kuna miongoni ma matabiin ambao kwamba walisema ya kwamba ادعى قوم mahabbatu ras mahabbatu Allah fabtalahum bihadhihi alaya kuwa walidai watu ambao kwamba wanapenda Allah subhanahu wa ta'ala Allah akawajaribu kwa hii aya ambayo kwa mtaizungumzia katika kipengele hichi cha kumtii mtume na kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala akawajaribu na aya hii ya kuwa Allah akasema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah kuwa ikiwa nyinyi mwampenda Allah kiukweli ukweli na kwa dhati kutoka moyoni mwenu fattabi'uni basi nifuateni mimi manake aliambiwa kul sema ayo Muhammad kuambia hao ambao kama wanadai wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa nyinyi wampenda kweli Allah subhanahu wa ta'ala Allah akatahini hapa akamwambia vipi fattabi'uni basi nifuateni mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah Allah atakupendeni kwa sababu jambo la mapenzi si kudai kwa wampenda ni kupendwa wewe maana yake kupendwa za kusema wampenda mtu ambaye kwamba hakupendi lakini kama unataka kweli mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala mfuateni mtume sallallahu alaihi wasallam basi yale mapenzi yake yatakujieni nyinyi lakini kinyume cha hivyo hamwezi kupata mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala na msipopenda mapenzi yake Allah msipopata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuonyesha kweli nyinyi ni kuonyesha kwamba yale mapenzi yenu nyinyi si sawa si ya kweli lakini ikiwa mapenzi yenu ya kweli basi yule na yeye atakupenda vile vile na maana Allah akawata hii na hii aya kuwa wao wakiwa kweli mapenzi yao ni ya kweli wamfuate mtume sallallahu alayhi wasallam na Allah vile vile akaamrisha kwamba wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu kwa Allah akaamrisha yale ambayo kwamba kupeeni mtume sallallahu alaihi wasallam basi yachukueni na yale ambayo kwamba anakukatazeni muyaache na hii taatuhu akaamrisha Allah juu ya kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuyachukua yale ambayo kwamba ametuamrisha nayo na vile vile akatuamrisha juu ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuyaacha yale ambayo kwamba ametuamrisha tuyaache namna lau kama wewe wampenda Allah wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kiukweli ni utakuwa mwenye kuyafuata yale ambayo kwamba ameamrisha na utakuwa mwenye kuyaacha yale ambayo kwamba ameyakataza ndugu zangu katika imani jambo hili la kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata hapa kuna khalal kubwa na hii ni katika alama kubwa sana ambayo kwamba inathibitisha juu ya yule mtu ambaye kwamba anadai mapenzi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mapenzi yake ni ya kweli na juu ya jambo hili kuna mifano mingi sana ambayo kwamba inathibitisha jambo hili na miongoni mwa hayo alisema shair miongoni mwa mashairi akuwa ya kwamba law kana hubbukan sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman ahabba muti'un lau yule ambaye kwamba anadai mapenzi lau kana hubuka sadiqan lau ingekuwa yale mapenzi ambayo kwamba anadai ni ya kweli la ata'tahu ungelimtii yule ambaye kwamba anadai mapenzi yake kwa sababu gani innal muhibba yule ambaye kwamba mwenye kupenda liman ahabba kwa kile ambacho kwamba anakipenda muti'un ni mwenye kutii na maana ingekuwa madai yako ni ya kweli wampenda Allah subhanahu wa ta'ala ungalimtii mtume sallallahu alayhi wasallam lakini kuonyesha madai yako si ya kweli ni kuwa huwezi kufanya kazi kile ambacho kwamba unakidai na maana madai haya ya kuonyesha mtu na mtume ni madai mengi sana na miongoni mwa madai hayo mtu anasema amdai mtume lakini amri imekuja katika jambo fulani humtie mtume hii haya madai yako ni ya kweli kama kweli nampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini usimtii katika hili mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa wanaume waache ndevu zao hii ni amri, hatusemi kwa kumkusudia mtu, tunasema hii ni amri ambayo kwamba kaja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahadithi nyingi sana zimekuja kuonyesha amri hii ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema waache wanaume afliha ziacheni ndevu zenu khalifu yahuda wa nasara wendeni wendeni kinyume na mayahudi na maswara kwa sababu gani wao ni wenye kutoa ndevu wakaacha masharubu lakini sasa khalifu kwao acheni ndevu zenu lakini leo hii utamkuta mtu anadai kuwa yeye ampenda mtume lakini pamoja na hivyo nini anatoa ndevu zake sasa hii ni madai ambayo kwamba hayajafikia ukweli wake kuwa kuna halal ndani ya madai hayo wampenda mtume lakini kuna halal kuna dosari ndani yake hakuna ukamilifu wa mapenzi yako kwa mtume lakini leo kama kuna ukamilifu usawa kabisa na ukweli basi utakuwa mwenye kufanyia kazi matendo kama haya isbal ni katika mambo yazungumzwa sana haya mwanamme atakiwa arefushe nguo zake ni katika maamrisho ya mtume الله عليه وسلم ma asfala min qabaini fa fi nar ahadith sahihi zimezihi kutoka mtume الله عليه وسلم maana tunazungumzia hapa maamrisho yaliyothibiti kutoka kwa mtume الله عليه وسلم tunajua kuna hadithi ambazo kwamba zimekuja hazijathibiti kutoka kwa mtume amezushiwa lakini sisi tunazungumzia ahadith na maneno ambayo kwamba yamethibiti kutoka kwa mtume الله عليه وسلم na haya ni maamrisho yaliyokuja kwa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufanywa kazi kwa sababu gani yametoka kwa mtume na sisi tumpenda ni kutobikisha yale ambayo kama mtuamrisha mmoja wenu akiingia msikitini basi asikae mpaka swala rak'a mbili basi wewe kama kwa unampenda mtume swala rak'a mbili kwanza kabla hujakaa ikiwa mpaka yafikia pahala mtume yuko katika hutuba alimsimamisha mtu aliyeingia simama swala rak'a mbili kwenye hutuba ambayo kama mtume atoa hutuba lakini alimsimamisha asimame afanye nini asoraka mbili na maana hizi zina umuhimu wake kama wewe wampenda mtume fanya hivyo usidai wampenda mtume alafu kwa ufanyii ufanyia ufanyii yale maamrisho yake kazi haya yote ni katika madai ambayo kwamba yanaenda kinyume na yale ambayo kwamba unasema kwa mdomo wako ina maana kumpenda mtume tumesema ni amalun qalbi i'tiqadi tadhhabu atharuhu alamatuhu wa dalailuhu fi af'alika kuwa ni matendo ni matendo ya kinadi ya kimoyoni na kiitikadi hayaonekani mimi kija nikikuangalia wewe siwezi kujua kama unapenda mtume au mkija kuangalia wewe siwezi kujua kama unanipenda mimi kwa sababu ni jambo lilofichikana hajui isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini sisi tunafanya nini nahkum ala dhahir tunahukumu kwa dhahiri kinachotidhirikia sisi ndio tunahukumu hatuwezi tukahukumu kwa ndani ya nafsi yako na maana tunahukumu kwa dhahiri na maana sisi ikiwa tunahukumu kwa dhahiri ukisema mpenda mtume swalla sallam tutaangalia je unatabikisha yale ambayo kwamba amesema na maana hapa tutajua kweli unampenda mtume sallallahu alaihi wasallam tutatolea mfano mkubwa sana ambao kwamba tutasimamia katika msimamo huu katika, katika, katika mfano huu kwa wale ambao kwamba wanadai mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuna ambao kwamba wanasema wanadai mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hususan katika mwezi huu tuliokuwepo Rabiul Awwal huu ni mwezi wa tatu katika miezi ya hijiria huu mwezi kuna wanaosema wanampenda mtume sana na mpaka wakasema wewe kama kweli unampenda mtume uhudhurie katika nini katika maulidi yake yani uhudhurie kwa tufanye maulidi hapo utakuwa kweli wao ikawa ni alama gani hiyo hiyo kwao ni alama ya kuonyesha wewe wampenda mtume kweli ukiwa hujahudhuria maulidi wewe si humpendi mtume lau kama utahudhuria maulidi basi wewe unampenda mtume sallallahu alaihi wasallam na maana hapa je kuhudhuria maulidi au kufanya maulidi ni katika alama za kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam hili ni swali ambalo kwamba tunafaa tulizungumzie tumezungumzia alamati za kumpenda mtume je kuhudhuria maulidi sisi tumetaja baadhi lakini tutagusia hii kwa sababu kuna wanaosema kuwa hii ni alama ya nini ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam je kweli kuhudhuria au kufanya maulidi ni katika alama za kumpenda mtume na huku tumeona taatuhu wa itibauhu kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata na mara hiyo si italeta kuleta katika mizani ya kumfuata mtume na, kumwa, na kufuata maamrisho yake mtume sallallahu alaihi wasallam swala ambalo kama tumuelekezea mtu kama huyu je mtume alifanya hayo maulidi yake aliyafanya au kuyafanya jawabu ni moja tu hakuna tabu nyingine kwa mtume yeye hakufanya je masahaba zake alifanya hakuna kitabu yoyote au hadithi yoyote iliyokuja kuonyesha mtume alijifanyia nini alijifanyia maulidi au imekuja masahaba fulani alifanya maulidi hakuna hakuna hadithi kama hiyo hakuna isipokuwa dalili kubwa ni kuwa nini ni uzuri kwa sababu pale anataja mtume na kumjali mtume na, kum, na kum, kumjali na kuonyesha mapenzi yetu kwa mtume tufanye hivi hiyo ndio dalili kubwa yani kupendezesha kwa jambo zuri kukuzisha utaji mtume sallallahu alaihi wasallam ina maana mtume hakufanya wala masahaba zake lakini ni katika hadithi ya Ibad ibn Sariya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yakuwa asema kuwa itafikia bahala itakuwa watu makundi mengi sana katika dini ya Kiislamu lakini marejeo makubwa katika hili mtume akasema nini fa alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin basi juu yenu katika mahuo kulazimikiana na mwenendo wangu na sunna zangu na mwenendo wa nani wa masahaba wangu walioongoka na maana mtume sasa tukauliza masahaba walifanya na hawakufanya tumefikia hapo kwa sababu gani kwa sababu ni vitu ambavyo kama ametuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuvifuata itakapokuwa wakati wa ikhtilafu kama hivi huyu akidai yeye ni sawa huyu si sawa si marejeo yetu ni vitu hivyo kuwa mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake na maana maswahaba ikiwa hajafanya na Mtume hajafanya mbona sisi tujilazimisha kufanya jambo kama hili na dini imekamilika tayari kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hijjatul wada alyawma kwa siku ya leo nimekamilisha nini akmaltu lakum dinakum nimekamilisha dini yenu mpaka ikafikia bahala kuwa miongoni mwa tabi'i au sahaba akisema kwamba kuwa malam yakun hinaidhin dinan lam yakun al-yawma dinan kile ambacho kwamba hakikuwa dini wakati yateremshwa aya hii basi haiwezi kawa leo dini kwa sababu gani kwa sababu ilikamilika na kinachokamilika hakiwezi kikajaa zaidi hapo itamwagika hata kama maji ukimejaa kwa ndoo ukiongeza mwagika chini haiwezi kabaki kwa ndoo chupa imejaa maji ukiongeza mwagika chini na la, ma lam yakun hina idhin dina kile ambacho kwamba haikuwa wakati huo dini lam yakun falam yakun al dina basi haiwezi kawa siku ya leo ni dini kwa sababu dini ilikamilika na jambo hili pia kuwa hakuna khilafu ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa mwezi gani mwezi wa Rabiul Awwal na siku ya ngapi siku ya 12 hakuna khilafu juu ya hilo na katika ambayo kwamba alithibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa yeye amezaliwa nini amul fil mwaka wa tembo ule mwaka ambao kwamba walitaka Abraha alitaka kufanya nini kuvunja alkaba hiyo imethibiti ya kuwa amezaliwa mwaka huo lakini mwezi gani ni jambo ambalo kwamba ikhtalafa alulama wamehitalifiana maulama mwezi gani wamekhtalifiana maulama mwezi alikufa wamekubaliana ittafaqu alayhi kuwa wamefikiana kuwa amekufa mwezi gani wa Rabiul Awwal huu mwezi tuliomo na siku ya tarehe 12 kuwa hiyo wamefikiana lakini mwezi ambao kwamba alizaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam wamekhtalifiana mwezi gani ingawa kauli ya wengi katika maulama ni Rabiul Awwal siku hawajakhitalifiana kwa sababu mtume aliulizwa kwa sababu gani wafungwa siku ya Jumatatu akasema ni siku ambayo kwamba nilizaliwa usiku hiyo ni maana alitolea sababu ya kufungwa kwake siku gani ya Jumatatu ni siku ambayo kafanya nini kazaliwa na maana kutakuwa hakuna khilafu kwa sababu yeye mwenyewe alisema kazaliwa siku gani ya Jumatatu lakini mwezi haikuthibiti kutoka mtume wala masahaba ya kuwa alizaliwa mwezi fulani mtume sallallahu alaihi wasallam ina maana wakahtalifiana waulama juu ya hilo kuna wale wasema Ramadhani na kuna wale wasema Rabiul Awwal na kauli nyingine lakini ingawa kauli nyingi ambayo kwamba sema nini Rabiul Awwal na ndio ukakuta hawa watu ambao kwamba wanasema kumpenda mtume ni kufanya maulid wakawa wanafanya katika mwezi huu wa Rabiul Awwal tutasema sawa amezaliwa katika mwezi huo na kauli ya jumhur kauli ya maulama wengi amezaliwa katika nini katika mwezi huu wa Rabiul Awwal lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam imethibiti basi na khilaf kuwa amekufa siku gani amekufa mwezi wa Rabiul Awwal hasa swala ambalo kwamba tahitimishia katika kalima yetu hii je yakikutikana katika nyumba moja mazishi na furaha kipi kinatangulizwa itatangulizwa furaha au itatangulizwa itatangulizwa mazishi yani watu watakuwa na huzuni watu watakuwa na furaha leo hii wewe na mtoto nitakumwozesha hiyo ni furaha bila shaka ni jambo la khairi na siku hiyo hiyo amekufa ndugu yake mtaenda kukaa msikiti mtaenda kufanya furaha na kufurahika au mtakuwa na huzuni na kinale tukio ambalo kwamba limetokezea bila shaka kwa mtu mwenye akili na mwenye kufuata na mwenye kutaka kusema ukweli kabisa atasema tutakuwa na huzuni vipi tuonyesha furaha hapa ukifanya furaha ni kuonyesha kuwa umefurahia nini haya mazishi yamekuwa umetokezea na huu msiba umekuwa umekufika na maana mtume kuna uhakika na kuwa maulama wamewafikiana na kuwa imethibiti ya kuwa amekufa nini katika mwezi huu basi juu jueni kuwa nyewe na kuwa na huzuni kwa sababu gani mtume kufa katika mwezi huu lakini utamkuta mtu ahudhuria katika maulid na akifurahia nini kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ingawa yatosha kuwa yeye hakufanya hilo jambo na maswahaba zake yatosheleza lakini tukenda nao mpaka tu amezaliwa katika mwezi huu lakini pia na mwezi huu ndo alikufa kwenda huzuni basi sio na furaha ndugu zangu katika imani hii kalima tumevusha muda ambao kama tulikusudia sisi tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao kwao wanasikiliza yale yaheri na wakao wenye kufuata na tuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe wa kweli katika yale ambayo kwao tunayazungumza kwani yeye ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك كما كنا كما كنا سؤالي pengine